Les 11 de la nit i 31 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes a Esports 97 i temps de ràdio per a l'esport en la sintonia de la 97.7 Ràdio amb el treball en redacció de Sala Folgado i d'Artur Delgado al front del control de so. Vos saluda com cada nit Manolo Montal. Vos recorde que es podeu sintonitzar mitjançant el 97.7 de la FM en l'aplicació per a dispositius mòbils d'Apple i Android en el TuneIn com la 97.7 Ràdio, en el canal 23 de la TDT i a la nostra web www.lanou77.com. I que més teniu el Twitter oficial del programa, arroba esports97nit, arroba esports97nit, on la pregunta que vos fem en el dia d'avui és penseu que esta setmana el València no serà ja qui és l'entrenador per a la pròxima temporada? És la pregunta que vos fem en eh, el dia d'avui, en este diumenge sense Lliga. Però si continuem, vos repetim la pregunta. Penseu que esta setmana el València anunciarà ja qui serà l'entrenador per a la pròxima temporada. El cas és que amb l'últim partit de la temporada futbolera jugant-se en Espanya en primera divisió i a falta tan sols d'una setmana per a que concloga la temporada en Europa amb la disputa de la final de la Champions quan falla una setmana que la Lliga ha acabat per al conjunt de Mestalla, continuem en les mateixes coordinades, en els mateixos paràmetres del dia en el qual se complia el primer deadline al voltant de la incògnita del futur entrenador per a la temporada vinent. És a dir, estem encara sense saber qui és l'entrenador del València Club de Futbol. Des de divendres de la setmana passada on acabava la Lliga fins al dia d'avui, rumors molts, situacions moltes, un segon deadline que teòricament era el viatge a Singapur, dic teòricament, i que ha quedat de qualsevol manera també sense efecte és a dir, després del viatge a Singapur, Peter Lim, el propietari, que junta amb la seva madreta, la presidenta Lai Hun, reconeixen errades i problemes en la diferència idiomàtica. Ara llegirem eh, les entrevistes que han anat donant, els parlaments que han pogut arreplegar els companys que estan en Singapur. Deia que reconeixen errades, però de moment el modus operandi dista molt del propòsit d'esmena mostrat a Singapur. El València ha anat a Singapur, pues una miqueta a fer el cul gros a l'amo, a que puga presumir allà de l'equip que s'ha comprat, però res més. La expansió comercial del València per Àsia, quan de moment ni tan sols el València pot tindre una expansió de Buda en Espanya perquè ha quedat com ha quedat i s'està gestionant com s'ha gestionat sona un tant a Milongueta, a Quimera. De qualsevol manera, l'equip ja està de tornada i l'equip ja està de tornada cap a Espanya això sí, almenys amb el detall del seu propietari d'anar a acomiadar-se dels futbolistes a l'hotel on estaven sembla que ja va entenent que eh, té que donar la cara per els seus, que ha de fer-se menys fotos amb Cristiano Ronaldo i que ha de començar a vincular-se més en lo emocional amb el club del qual és propietari. Deia, amb tota aquesta situació la certa acaba de marcar el Barça en la final de Copa, el gol de Jordi Alba per al conjunt català, de moment posa el Barça un Sevilla 0 en el minut 6 de la pròrroga. Però deia que esta situació de voler entendre i de voler vendre eh, un València, com deia, en propòsit d'esmena, al voltant del desastre bíblic que ha sigut aquesta temporada 2015-2016, s'ha de traduir en fets. De moment, és cert que per davant així el secretari tècnic. Així Suso García Pitarch, que ha avançat la seva tornada, igual que va avançar la seva anada per a despatxar assumptes. Però que el més important, que és per a no d'arrencar este projecte, que és l'entrenador, encara no el tenim. I no el tenim perquè el propietari ha dit obertament m'he de prendre uns dies més per a tancar aquest assumpte, per a prendre la decisió final amb el qual se torna a evidenciar que és el propietari qui va triar l'entrenador. Falta saber si tria l'entrenador de lo que a ell li isca de la seva reial gana si va a triar de lo que li ha ferit Suso García Pitas damunt de la taula, de les opcions que li ha ferit el, el secretari tècnic, o si va triar amb l'opció que li done el seu consultor personal, Jorge Méndez. A partir d'ahí, podrem començar, com deia abans, a calibrar exactament si els paràmetres del València 2016-2017 almenys neixen d'una manera diferent a com va néixer el València 2015-2016, que va néixer tort, va néixer mort i la decisió que prenga el propietari ha de ser així. El propietari sempre va ser l'últim, o, o va tindre sempre l'última paraula que per això és propietari. Falta saber en què es fonamenta. I a partir de saber en què es fonamenta, sabrem si hi ha que tindre esperança en que, en efecte, com va, co va comentar Peter Lim en petit comitè el dijous, o com va reconèixer l'Ajuntament, realment se canvien coses, se fa a propòsit d'esmena i neix un València nou. I si és així, serem per aquest camí, no sóc qui per a donar consells, però sí una evidència. Si el València va transitar per un model diferent de que era la temporada vinent, quan menys se parega aquest model al que tenim ara, millor quan menys parega i se València de futur al desastre de la 2015-2016, millor per a tots. Perquè al final, a la fi, com deia, el València Club de Futbol. I després llegirem també l'entrevista que li ha fet el company Caetano Ross al director de màrqueting Peter Draper. A la fi, per eh, molt que tinguen que conèixer més a la gent, per molt que tinguen eh, una diferència cultural. A la fi, si torna a eixir una temporada com la acaba de finalitzar, en el futbol només n'hi ha una cosa, que és guanyar. I no hi ha res que siga pitjor que pedre. Així que a la fi no s'enganyem. Per molt que hi hagi diferències culturals, m'he donat d'entendre entendre que una temporada com esta no l'aguanta ni Confucio. 11 de la nit i 39 minuts. Fem una eh, ullada a l'actualitat del cap de setmana i el diumenge, que com sempre ve arreplegada al nostre àlbum amb les 5 fotos. De tornada al València Club de Futbol ja finalitza la seva estada en Singapur i bola de tornada cap a la nostra ciutat. Acomiadament de l'IME, el propietari s'ha presentat per sorpresa en l'hotel de l'equip per a saludar l'expedició abans de deixar el seu país. Suso per davant, al igual que l'anada del director tècnic Suso García Pitarch, ha avançat el seu viatge per donar eixida a tota la feina que té per davant. Tito i Del Pozo, tal i com vos contarem dimecres, Tito i Carmelo Del Pozo es fan càrrec de la parcel·la esportiva Granota en el Llevant. La búsqueda d'entrenador ha de ser la primera feina a afrontar. Tercers, tot i la victòria. València Bàsquet guanya 81-67 el Morabanc. Andorra i afronta el playoff com a tercer classificat. Espera en quarts Unicaja i Pedro Martínez està satisfet amb la feina feta en la Lliga regular que ara toca incrementar per afrontar la fase decisiva. Personalmente creo que ha sido excelente, aunque hayamos quedado terceros. Y ahora pues a, a prepararnos para el cambio de ritmo que supone jugar playoff a nivel mental, a nivel físico, a todos los niveles. 11 de la nit i 40 minuts. Vos recorde, arroba esports 97 nit. Arroba esports 97 nit. La pregunta, penseu que esta setmana el València anunciarà ja qui és l'entrenador per a la pròxima temporada? 11 i 40, al tenir el camí, i entrem amb l'actualitat del dia en esports 97 nit. Diumenge ja sense lliga, però continuem en la bretxa. Així estem, en la 97.7 ràdio, en els esports en valencià, fins a la una de la matinada. su ocio y su negocio al fin unidos. La Mercedes-Benz Citan Tourer con su tecnología Blue Efficiency o su sistema de navegación GPS es el vehículo perfecto para afrontar las necesidades de su día a día y disfrutar al máximo de su tiempo libre. Descúbrala en su concesionario oficial. Mercedes-Benz Valencia, pista de silla y carretera de Madrid a los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. Diviértete con Conduce, siéntela. pero si no hace falta. Mini, 100 euros al mes, mantenimiento incluido. ¿Para qué decir más? En 35 cuotas, entrada 5.940 con 30 euros, cuota final 10.144 euros, TAE 8%, plan PIB incluido. Financiación ofrecida por BMW Bank hasta el 30 de junio. Infórmate en gasa.mini.es, tu concesionario mini en Quart de Poblet, Valencia. Sports 97 NIT, el teu equip, la teua radio 11 de la nit y 42 minutos el Valencia torna de Singapur. Y torna de Singapur igual que se Muy bien, chicos, habéis puesto la cinta de ayer saben, ¿eh? La ventisca esa. Ah, la ventisca esa. La ventisca esa. Ah, bueno, este es el parte. El Servicio Meteorológico Nacional advierte de una gran ventisca esa. Sí, pero además hay otra razón por la que el día de hoy es especialmente emocionante. Especialmente frío. Especialmente frío, sí, claro, pero la gran pregunta. Agrietados labios. En sus agrietados labios. En sus agrietados labios, sí. Agrietados labios. en que Phil saldrá y verá su sombra? ¡Pensatón Tony Phil. Así es, marmotas dormilonas. El día de la marmota. El día de la marmota. es decir el València se n'anà sense entrenador... Mentida. El València se n'anà... Espera, que sí que té un entrenador que li diu Paco Estaran. El València se n'anà a Singapur, en teoria, per avançar en el tema de l'entrenador i anunciar un entrenador per la temporada 2016-2017, la que propietari i presidenta diuen ha de ser la rectificació després de l'esperpent de l'actual, i el València torna de Singapur sense entrenador confirmat per a la temporada 2016-2017. D'eixa història, d'eixa viatge, que torna a dir, els que estan en Singapur asseguren que presidenta i propietari parlen d'esvenar la errada d'enguany, de moment els fets te diuen que més o menys anem per el mateix camí que és que es va ser el propietari qui tinga l'última paraula, cosa normal en un club en un propietari, falta per veure exactament ixa última paraula per què o per qui ve determinada. Si és per un flux que li pegue a Peter Lim, com el de Gary Neville, que és el trau de la manega, si és una última paraula basada en el treball que l'ha fet de Suso García Pitarch o si és una última paraula basada en el consell del seu consultor personal, Jorge Méndez. A partir d'ahir veurem exactament quin és el propòsit d'esmena de Meriton en el València Club de Futbol per a la temporada 2015-2016. Perdó, 2017-2017, perquè la 2015 2017 ja ens ha deixat una empremta prou negativa. El que sí sabem és que, evidentment, amb molt de treball per davant, el que ha avançat la seva tornada, igual que avançar la seva anada, és el director tècnic. Suso García Vitarx, que un dia abans torna de Singapur s'ha afogat, que tal? Bona nit. Què tal, Manolo? Buenas. I mm. ja està mans a l'obra, en teoria, per a executar la directriu final del propietari al voltant del que tinga que córrer en la banqueta. Sí, sorprenem. Eh, va, va sorprendre, Manolo, l'anunci la, de que Suso tornava abans que, que la resta d'integrants de, de l'expedició, que estan volant a hores d'ara ja ve tornada canvi de la ciutat de, de València, però després de la llarga eh, sèrie, entenem, de converses, pues, no sé si amb l'IM, però fonamentalment sí, amb l'Aijun, eh, Suso tindrà ja algun plan eh, definitiu al que eh, atacar en les pròximes hores per a tractar de eh, fer-lo efectiu. Parlem en primer lloc, Manolo, uh mhm. -huh. del, de la figura del, del tècnic, el València se'n va anar cap a Singapur, en Paco Allestaran com a tècnic, torna de Singapur, en Paco Allestaran com a, com a tècnic, més que res perquè ningú li ha comunicat absolutament res a Paco Allestaran, però entenem que el primer que ha de fer a València és definir la figura del seu tècnic per a la pròxima temporada, si és Paco Llestaran o si és qualsevol altre aspecte que no s'ha fet durant el llarg viatge del València a, a Singapur. Uh mhm. -huh. Però sí, Suso va avançar en la seva tornada, igual que ja, recordaràs, va avançar la seva anada. Sí, sí. I a partir d'ahir, el que li toca a Suso és començar sí, Significa que, per damunt de la missió comercial... Eh d'esta eh, gira del València Club de Futbol en Singapur. Bueno, gira. Eh, la patxanguita tour de Singapur que ha fet el València Club de mm. Futbol mm. en, en el País de l'Amo. Més enllà d'això, és evident que qui sis veneix a treballar molt és Uso que anar abans que la resta per a treballar i que s'ha tornat abans de la resta per a continuar treballant i fent la seva feina, la seva tasca. Després, si els seus informes són abordats o no, o validats pel propietari és una altra mm. cosa. Ara, que Suso està fent la tasca i està manejant-se, crec que és una evidència. De moment conec que Suso ha anat a Singapur, Manolo. Evidentment, des de Singapur se pot eh, treballar via mail, via eh, internet, eh, mòbil... Eh, el que vulguis, amb la diferència horària respecte a, Europa, però pot perfectament eh, mm -hmm. treballar Suso des d'allà, encara que pues, eh, hagi anat allí, igual que la resta d'integrants de la primera plantilla del, del València, pues, a complir amb el que, pues, en este cas, el propietari, com és el Lim, va, va dictaminar en el seu dia, que és que ell també tenia que viatjar cap a, cap a Singapur. Si ha treballat més o menys, pues ho sabrem en les pròximes hores en funció de lo que eh, execute Suso Manolo. Però mm. bueno, sí, va avançar la seva tornada, avança, va avançar també la seva anada i el que s'espera és ja moviment, si no el València Manolo ja comença a arribar tard a moltes, a moltes coses. Mm. En efecte, s'espera ja moviment. Eh, jo almenys continuo la meva teoria personal, que és que el València està manejant alguna cosa per a la banqueta, però fins que no tinga un sí, no tinga un sí o un no, no va a manejar pesa. És a dir, si l'entrenador o entrenadors amb els quals el València estiga conversant li diuen sí, seran els encarregats de dur el València la campanya que ve, i si li diuen no, el València per això no descarta encara Paco estaran, perquè sempre té la carta de dir-li Paco, sempre fuiste nostre hombre. Bueno, és una teoria, Manolo, que tu mantens ja des de la setmana, des de la setmana passada. Mm. Ell s'ha de mantindre en la reserva Paco estaran, per si de cas fallen primeres eh, opcions, pues a partir d'ahir quedarte en Paco y estarán. ha altra teoria que maneja molta gent que està a Singapur és uh -huh. que mhm. per un projecte de, de mínims, uh mhm. -huh. pues, probablement el tècnic més indicat siga Paco i estaran. Jo hi puc estar d'acord. Vull dir, si anem a un valencià de mínims que no se va gastar cap, eh, cap euro de més en incorporar grans futbolistes, si anem altra volta futbolistes eh, eh, jovens i a modificar el menys possible eh, la plantilla, pues, eh, i no, si no tens massa diners en, en, a l'hora de gastar, ni en el tècnic ni en els futbolistes, pues, probablement la millor opció siga Paco estarà eh, tècnic que ja coneix la, la casa i que coneix l'actual eh, l'actual plantilla. Mm -hmm. Jo tinc la teoria de que estarà no, no continua, mm -hmm. me mantinc en la mateixa teoria i que el València Lim mm, Mendes i també Suso treballen en altres eh, objectius. A partir d'ahir, pues, eh, per què no han quallat encara aquests objectius? Pues és el que desconegam i a tots ens agradaria conèixer. I esperem que comencen a quallar la pròxima eh, temporada. A mi el que m'ha arribat este cap de setmana directament mm -hmm. des de Singapur, Manolo, eh, és que Paco Llestran continua estant molt, molt tranquil en la línea de la roda de prensa última que va a ferir el día la de la famosa roda de, premsa prensa del día de la Real. El perfil perfecto, la del jaja la de lo intuyo y tal. Molt tranquil en Singapur, de bromes, molt relaxat, riguents en moltes ocasions. Com interpretem això? Pues jo, francament, no ho sé, però lo el que m'arriba des, de, des de Singapur, que Paco està molt tranquil i que hi ha una facció, diríem, mm. valenciana del València que pensa que ell és la, la la millor opció. És a dir, Suso... A partir d'ahí... I la gent, dirien, del club que parla valencià consideren que Paco és la millor opció. Altra cosa és que esta mateixa font mm, me conta que mm, no se sap en uh -huh. absolut què és el que pensa eh, Peter Lim al respecte. El propietari de, del València. Que no ha tingut, Manolo, ni un detall, ni un guinyo amb Paco Allestaran. Que només ha coincidit també una volta, en aquell sopar de dixous. Correcte. I a partir d'ahir no han tornat a, a coincidir i Paco se'n ve sense haver dialogat més amb, amb Peter Lim de lo que va dialogar aquell dia, que va ser res. Bueno, pues a tot això, com vos deia, el València torna, i a més el València que torna per a treballar encara una setmana més amb Paco i Estaran. Dimarts, dimecres i dijous, Salva, el eh, equipo entrenará. Sí, excepto que ya se cambie de, de plans a última hora y que, bueno, el último día, pues, siga pues, probablemente festiu, però vamos, en principi, Manolo, l'equip ha de treballar en les instal·lacions de la ciutat esportiva de, de Patarra fins el, fins el dijous. En la final, que ja hi havia lesionats, per acabar de trencar-se la cosa s'ha lesionat l'àrbitre. Ha petat. Sobrecàrrega muscular. Estan ahí sí, tractant-lo, ara. Sí, sí, estan... Jo, jo crec que el almenys pot més, eh? Massa partits. El almenys estava preparat pa... Estava preparat per fer una final, però no de 120 minuts. Sí, massa, pa... massa partits. I clar, ha, ha petat. Eh, eh, com vos deia, eh, això, pel que fa al València Club de Futbol, ja allà estaran, que mentre siga l'entrenador va fent feina. Va fent feina. És que dijous passat va fer un entrenament merament físic per agarrar a des dels jugadors i com vos deia més, eh, va estar xerrant amb els pesos pesats de la plantilla, amb el qual jo crec que ell té la seva esperança que un dia van salvar de que pot continuar. Per això està relaxat, perquè sap que té una possibilitat. Com és la possibilitat? És més gran? És més xicoteta? Això ho mirarem en el temps. Però jo crec que Paco creu que pot continuar i per això està fent feina de cara a un possible futur. I a més, hi ha un altre tema. I l'altre tema és tema també econòmic. Va dir el president de la Lliga de Futbol Professional, el senyor Tebas, que de cara a la temporada vinent el València patiria una important recessió del seu eh, pressupost en no entrar en Europa, perquè el fair play financer li ho exigia així, excepte que poguera ser o poguera haver una contrapartida a nivell d'ingressos en altres àrees. I els ingressos venen donats, fonamentalment, va dir Tebas, per el tema de sponsorització. Mentre que el València rep 1,6 milions d'adidas per vestir-se i el Barça està a punt de firmar un contracte de més de 100 milions d'euros, en el dia d'avui el company Cayetano Ross publica una entrevista sucosa, diria, després la repassarem tranquil·lament en la tertúlia, amb el director de màrqueting del València, amb Peter Draper, que sí, el senyor del Muño Blanc, que si vostè ha anat alguna volta per les oficines de València, allà de de la vesprada, més o menys, que és quan acaba la seva jornada laboral, el pot voler eixir d'oficines. És un senyor que tampoc parla, parla castellà. Bé, eh, i este senyor ha vingut a dir que el València té dos opcions de possible sponsorització de cara a la temporada vinent, és a dir, d'un sponsor, però també és cert que Peter Draper ja ha dit que estaria entre els 6 i els 8 milions d'euros. Si se'n recordeu, quan el València, quan Peter Draper un des juny amb els diaris escrits, perquè per a les ràdios no parla, no som dignes, eh, del seu testimoni, va dir allò de la samarreta del València val, val 10 quilos, que és aproximadament el que ara fa un any exacte es va dir Amadeo Salvo. Amadeo Salvo es va eh, avançar... I des se... de Nova York. Des de Nova York, ah. i se preu que després va confirmar mesos després sí. Peter Draper i nosaltres farem un estudi al voltant de eh, com estava manejant-se els baremos d'esponsorització dels clubs més grans o menys grans en Europa. I ja vos dèiem que l'Atlético de Madrid, de les dues finals guanyades d'Europa League i de la final guanyada de Copa del Rei, i si l'Atlético de Madrid, que a més va guanyar una lliga, rebia 5,5 milions d'euros de Azerbaiyán, que era el esposo que tenía. Y diguérem, per molt que el València diga 10 quilos, si em troben uno de 5, firmaran la mort de Manolete. Peter Draper ja parla avui de 6. És a dir, els fets venen a donar-nos la raó. Però no té la culpa el València, ni té la culpa Peter Draper. En tot cas, de, eh, que també puc entendre que demanes 10 per a que te'n donen 5 però ara mateix el València és impossible que traga més d'aixos diners que vos estem parlant perquè la cosa està com està i perquè el València està en el nivell en el que està. Per tant, com vos dèiem, en quan el València trinca un sponsor de 5, de 5 quilos, firmarà la mort de Manolete. I és normal. No dona per a més la situació actual del València Club de Futbol. Després de la tertúlia parlarem encara de més nous propis. Bueno, de Jailovic, que avui ha dit que no continua en l'esporting, que no sé què t'aveus, però avui ho ha confirmat. I també del nom que publica Superdeport, el jugador del Bologna, Diaguarà, 18 anys, eh, eh, estigui el seu representant en Mestalla de la Societat, però clar, 15 quilos per un jugador de 18, quan ja tens a Danilo un any així. Quants anys? 18. Altra volta. Altra volta. I és el problema. I és el problema. Bueno, pues, eh, tot això, eh, ara després de la tertúlia, amb calma i tranquil·litat. Però tenim que eh, entrar també en la informació del Llevant Unió Esportiva. I d'un Llevant Unió Esportiva en el qual el dimecres Salva Folgado vos contava això. Encara que el tema de Tito Salva podria entrar més amb algun que vinguera, però com a cap visible de secretaria tècnica sembla que va perdent eh, números. Sí, jo crec que entraria com a col·laborador si finalment l'escollir fora Carmelo del Pozo. Que també ha sonat. Pues ahí está Salva, Tito y Carmelo del Pozo, lo que toman sabes Recordarás que en un primer momento ya en el diario se hablaba de la posibilidad de, Tito como el director general esportivo del, del lo Lo que contàrem en el seu es que el mateix eh, Tito no tenía cap tipus de, de al respecto de la noticia, pero que a partir de ahí, eh, con que volía de Isarafe, se me fa facilidades eh, contacta a del llevante Unión Esportiva para oferirse... i a partir d'ahir li arriba la possibilitat d'entrar a formar part de l'equip de Carmelo del, del Pozo, uh mhm. -huh. encara que també Tito sondeja a Nano que no per a si en un moment donat en el Llevant Unió Esportiva s'inclinen per eh, Nano, que Tito també formarà part d'aquest equip uh mhm. -huh. com a col·laborador de, de Nano al capdavant de la secretaria tècnica del Llevant Unió Esportiva. Al final, l'escollet ha sigut Carmelo del del Pozo y a Carmelo del, Pozo, pues a la fi entra, entra Tito. No arriba como director general esportivo, pero sí que entra en el llevante unión Esportiva como secretario técnico que per eh, de la figura de Carmelo del Pozo. En efecto, que era la información que vos donabas Salva Folgado el y Mekes y en la cual Salva Tito y Carmelo del Pozo tienen que comenzar ya a afrontar la primera feina, al igual que la del Valencia que es la de de entrenador. Sí, Primer han de decidir si continúa Rubi o no continúa Rubi. Que yo creo que no. Que sembla que no va a continuar. I una, vez, una volta presa pues esa decisió, entenc que quan la prenguen Manolo, que serà que no, pues probablement ja tinguen eh, clar quin és el, substitut, el substitut de, de Rubi. Bueno, pues això pel que fa al Llevant Unió Esportiva i pel que fa a València Bàsquet, Victòria 81-67, que dona per a ser tercers. Juanma Romero, què tal? Bona nit. Hola, què tal, Manolo? Bona nit. Bueno, la victòria de València Bàsquet, que no li ha servit, eh, malauradament, per a canviar aquest tercer lloc, eh, i, per tant, eh, serà Unicaja el rival en playoffs. Sí, efectivament, era complicat, no?, perquè n'hi ha que recordar que el València Bàsquet no depenia de si mateixa, no?, per a poder aconseguir pues, ser segon o inclús eh, primer. Eh, la, el matí ha sigut eh, pràcticament sense moltes sorpreses a Barcelona perquè ha guanyat amb molta claritat al Tenerife. Sí que ha hagut emoció en el partit de Sevilla, inclòs en els últims minuts on, on el eh, conjunt de Sevilla estava guanyant al Real Madrid i en la Fonteta pues, estava, estava molt pendent de que, de que a Pedre i el València Bàsquet pogués abastar i sa segona plaça, però a la fi el Madrid ha reaccionat, ha guanyat. Uh mhm. -huh. El València Bàsquet ha complit en un partit que no ha sigut sigut senzills, sobretot fins a l'últim quart, que és quan ja ha començat a, a jugar bé l'equip eh, valencià, sobretot amb jugadors de la segona guàrdia no? de l'equip eh, taronja, com eh, Lucic, que avui ha fet un partit fantàstic, com Antoine Dior, Romain Sato, o Bojan Dublevich, en qualsevol cas el València Bàsquet, que tancat jo crec que una fase regular prou bona, però que en aquest cas pues, no li ha valgut ni per a ser primer ni per a segon, i com tu bé deies, ara haurà d'enfrontar-se de, a l'única en aquesta ronda de, de quart de final. I ser 81-67 davant de Moravan Andorra, també amb algun jugador que queda tocat per al primer partit de playoff. Com està l'assumpte de la infermeria? Sí, efectivament, no? Eh, ja sabem que no va estar, evidentment, ni Sam Van Rosson ni Luke Sigma, uh mhm. -huh. i avui hem conegut que el jugador de València Bàsquet, el pivot Justin Hamilton, s'ha fet unes proves, eh, només ha, ha conclòs el, el partit davant de l'Andorra, i en aquestes eh, proves s'ha diagnosticat que sofrís una sobrecàrrega al seu besó esquerre. De moment és dubte per al partit d'Unicaja, que veurem si és dijous o, o divendres, però en qualsevol cas eh, una baixa que podria ser molt important per al eh, València Bàsquet. Es confia en el Club Taronja que es puga recuperar, però en qualsevol cas pues, ara mateix està entre cotons. No? El eh, pivot eh, Justin Hamilton, que avui per cert no ha tingut tampoc el seu dia, ha fet un menys dos de, de valoració en un partit jo crec que el pitjor des de que va arribar al València Bàsquet, però esperem puga recuperar-se perquè evidentment és un jugador molt important per a, per a Pedro Martínez. Bueno, eh, què ha dit Pedro Martínez després del partit? Pues eh, sobretot ha volgut vez felicitar no, al seu al segundo jugador después de esta fase regular de, on de 34 partits. L'equip a soles ha perdut 6, que és yo eh, creo que uns guarismes prou bons, y eso es el que good recordar el técnico del Valencia Básquet. Eh, lo primero, felicitar al equipo por la liga, creo que ha sido una, liga muy buena. Estoy muy orgulloso de, de, todos los jugadores, de los que juegan más y de los que juegan menos. Todos han tenido una actitud buenísima y yo creo que ha sido una grandísima liga regular. con algunos jugadores hablaba esta semana, digo, oye, esta es la mejor liga regular de tu carrera. Y a los que le pregunté, incluido yo mismo, pues la respuesta era que sí. ¿no? Entonces, eh, bueno, mm, desde este punto de vista creo que, hemos de estar satisfechos. Yo estoy muy orgulloso de su trabajo, creo que han competido con muy buena mentalidad y se han esforzado en los entrenamientos para mejorar. Y ahora viene la, lo que dicen los americanos, la postemporada. ¿no? Eh, bueno, vamos a ver y también el técnico de Valencia Bàsquet, que evidentemente ya también hablaba sobre ese enfrontament davant l'Unicaja en playoff, que aventura que evidentemente va a ser complicada, pero que confía también en el seu equipo. Vamos a ver, obviamente, mm, creo que Unicaja pues está claro que, es, un, es, un, equipo de Euroliga que llega en un grandísimo momento de forma como nos demostró la semana pasada y bueno nos va a exigir lo, lo máximo vamos a a tener ambición, a tener la humildad que creo que hemos tenido en todo momento y, obviamente no, renunciamos a nada, pero somos conscientes de, las dificultades. Me da a la impresión de que hay good mal que siga Unicaja después lo que va a pasar en el último partido de Liga y no, no les tienen, después de la buena Liga, pero en Valencia Básquet, con que ya un cert no vamos a decir pesimismo pero una cierta cautela a la hora de valorar este enfrentamiento, Juanma. Sí, hombre, me ha respecte, no?, Porque dels que podían haber tocado, si hagués sigut primero o segon, como ha sigut el Fuenlabrada en Murcia, pues el Unicaja el equipo, no? que, que jugadores de un perfil similar de cualidad. amb el eh, València Bàsquet, no? De totes maneres, jo crec no? que, que València Bàsquet és favorit en aquesta eliminatòria, sobretot perquè té el factor canxa a favor, que crec que, que ha d'aprofitar, però, evidentment, l'Unicaja també té jugadors de qualitat i arriba també en un bon moment de forma, no? Ha guanyat 10 dels últims 12 eh, partits i va a ficar les coses eh, complicades. Anem a preguntar-li al nostre comentarista de bàsquet, a José Luis Martínez. Hola, José Luis, què tal? Bona nit. Bon, Manolo. Bueno, eh, a València Bàsquet, després de la bona lliga, li toca enfrontar-se eh, un Nicaja. A lo millor era el rival que menys gràcia feia? Bueno, sí, és cert, el que menys gràcia feia, perquè eh, amb el Gran Canària són els dos cocos dels, dos, dels equips que estan de la posició 5 a la 8. Evidentment, com ha dit Pedro Martínez, arriba en bon moment de forma, ho va demostrar també fa una setmana quan guanyava València i, i guanyava bé, però també aquestes declaracions de que ells eh, volien a València en el playoff heu de ser una motivació per l'equip a demostrar que l'equip és fort en casa i és fonamental el primer partit en el que el primer partit sí que des d'ací faig un, un, un, un, un a l'afició perquè apoya l'equip perquè aquest primer partit és el que jo crec que va marcar tota la sèrie. Uh mhm. -huh. I, bueno, Pedro diu la posttemporada, jo diria que és la gran temporada. És dir, que el que ve ara és el que marca tota la trajectòria que has tingut en aquesta lliga regular. Si esta lliga regular tan bona que has tingut no la fas bona guanyant el primer playoff, crec que passarà a la història i ningú se'n recordarà d'ella perquè has, has caigut en el playoff. És el, és el que més perillós, el que més nivell té, el que més ens té que exigir, la baixa de sigma és important, el xoc que arriba no tindrà més enllà de dos o tres entrenaments en l'equip, i si Justin Hamilton no podrà jugar, és cert que Unicaja de reforçar perquè ha recuperat els lesionats i tu estaries debilitat perquè has perdut a dos jugadors fonamentals com és eh, Sigma i Hamilton. Però de Van Rossum ja no contem perquè ja es baixa pràcticament tota la temporada. Uh -huh. um arriba millor Unicaja que València Bàsquet? O és una, o és una impressió després de l'últim enfrontament? És el que queda després de l'últim eh, confrontament. Uh -huh. Jo l'equip en casa el veig sòlid, el veig que té exigència física i que quan realment juga en físic s'imposa qualsevol rival i contra Màlaga farà falta eixe físic, farà falta eixe físic per parar a Kuzminskas, un dels millors xocs de Màlaga, farà falta eixe físic també per parar a Will Thomas, que és un dels xocs que també juga Mm, en el Jimmy del físic i en el Jimmy de la falta, i el que va tindre València Bàsquet en aquest partit és ser un equip molt dur, igualar la, fisici, la fisicitat que tindrà Màlaga i, evidentment, pues, eh, parar algun dels xocs també que ve en gran forma, com és Nedovic, que està seguint el referent. Uh -huh. Però València, sobretot el primer partit, el factor canxa el fas bo si guanyes el primer partit. Si no guanyes el primer partit, el factor canxa no el fas bo. Per tant, el, primer, <laughs> el partit del dijous o el divendres és el que la Fonteta té que estar rebentant, perquè en aquest partit, en aquestes dues hores, t'estàs jugant tota la temporada. Uh -huh. eh, I a més a més, eh, Juanma, va dependir el futur de Pedro Martínez del que passi en aquests playoffs? pues anem a veure, no? perquè evidentment és un tema que, que ha de tractar el València Bàsquet quan concloga l'actual eh, temporada, no per decisió del club, perquè ja van comentar així que si fora pel València Bàsquet ja s'haurien assentat a principis d'aquest any per tal de renovar el contracte de Pedro Martínez, però ell va dir que volia eh, pues, parlar d'esta situació una, vez, eh, una vegada pues, eh, concloguera la, la temporada i, lògicament, si València Bàsquet, esperem que no, però que no passara aquesta ronda de quarts de final, pues signaria una temporada que a nivell de resultats no ha estat mal, però que després eh, a efectes pues, no ha sigut bona, no? perquè recordem que va caure a les primeres de canvi en esa, en esa Copa del Rei, que va caure en la segona ronda per primera vegada en la seva història en l'Eurocup, no passant en l'AS 32 en un grup que era assequible per al València Bàsquet, i que en esta lliga, pues, eh, després de rècords i més, pues, eh, València Bàsquet podria acabar en els quarts de final, que esperem que no sigui així, però en les últimes temporades ha arribat almenys a les semifinals, que jo crec que és eh, el mínim no?, que se li pot demanar a aquest equip eh, en quants a objectius eh, es referís. Tu penses que, que en efecte este playoff pot marcar el, eh, el futur de, de l'entrenador i la banqueta de València Basquet? Eh, José Luis? Mm, no, jo crec que si l'equip és capaç de jugar al nivell que, que, que ha demostrat en casa esta temporada, a has eh, inclús apallissat equips de nivell, equips de, de playoff, com el Gran Canària, el que ha apallissat és al Bilbao, eh, que també el tragués de la pista. Si l'equip, evidentment, es jugarà a aquest nivell, que això també té que ajudar el públic, i com t'ha dit abans, crec que el públic té que inclús intimidar a l'arbitratge perquè els àrbits no se sentisquen còmodes en aquest partit, perquè t'estàs jugant tota la temporada. I tornant al tema de Pedro Martínez, jo crec que, eh, evidentment, el treball està fet, eh, l'equip ha fet una grandíssima temporada regular, que li podia haver valgut per ser el primer, però evidentment eh, si l'equip dona el nivell que jo espero que el, que el, que el done, el treball de Pedro Martínez eh, crec que mereix eh, la renovació, evidentment. Perfecte, doncs ho veurem i ho viurem, com sempre, en aquesta sintonia en la 97.7 Ràdio, amb de dos veus, amb la de eh, el nostre company, en este cas eh, José Luis Martínez en els eh, comentaris, i, com no, amb el de el nostre company, la veu del bàsquet en esta casa, Juanma Romero. Romero i José Luis, gràcies. Gràcies, Gràcies Manolo. Adéu, bona nit. Adéu, bona nit. Als nostres companys, a Juanma Romero i a José Luis Martínez, 12 i 9, tanquem la primera part informativa, entrem en el temps del debat de la tertúlia i de l'anàlisi. Esports 97 nit, la tertúlia. les 12 de la nit i 10 minuts arranca el temps de debat tertúlia d'anàlisi. Continua per així Folgado, que estava mirant... Eh, a la, mujer de, la mujer de Rosa, Manolo. La, la dona de Rosa, que no sé s'ha fet viral ja en internet, eh? No sé qui és. La dona, no, ho sabem. Anem a preguntar no sé qui, qui és la dona de Rosa, que s'ha fet viral, que està... No sé qui és. I Sinten la llotja, que s'ha fet viral en internet. Ha pegat eh, alguna cabota que altra, eh? Alguna cabota ha pegat, eh? I per, sí. si se descuida alguno de la primera fila, d'una cabota el mata algú, eh? És de veres. <laughs> És cert. Ens acompaña en la tertulia la compañía de Bean Sports Cristina Vea Hola, Cristina, ¿qué tal? Hola, Manolo, ¿qué tal? Buenas noches. Que también ha arribat a o menys per básicamente incrustarse en la tertulia y acabar de morir el que estaba pasando en los minutos finales de la Copa. Sí, sí, porque estaba viéndolo con unos amigos, lo he dejado con el 0-0 y en cuanto he subido al coche he empezado la segunda parte de la prórroga. Eh, bueno, la primera, perdona, la primera parte de la prórroga, ese, ese tanto de, Jordi Alba, ya hemos visto el, final, esa alegría del, Barça. Molt y también també s'incorporen de la redacción de Superdeporte, los traigo Mike Viceniades. Hola, Lili, què tal? Molt bé, bona nit. Com estàs? Bé? De categoria, de categoria. sempre que vinc a 100 vosaltres, de fàbula. Fantàstic, i nosaltres encantat de, de que estigués. Fogado, avui hem estat en, en xativa. Avui has estat en xativa. Avui hem estat, eh, Arturo i jo, hem, hem anat els dos. Jo no he pogut anar. Eh? No he pogut anar. Per cert, eh, tindries que veure la gent en xativa. Sí? Eh, sí, sí, sí, mos senten moltíssim, seguixen molt del programa. O sigui que no m'he fet altres fotos com Manolo Lama, <laughs> però alguna m'he fet allà en la murta, amb gent que, que volia vindre a saludar-nos, i ho hem passat bé, però en el partit s'han quedat una miqueta mm, fotuts. Mustios, no? Sí, Poc sí, mustios. empat a un al final. Poc mustios, eh... Optimisme, optimisme. Sí, optimisme sempre, però ha sigut una feta molt fotuda, perquè Eh, eh, no havia arribat el Leyoa i en la primera que té una falta el lateral d'Eix, el número 3 la, la tira per amunt de la tanca i, i marca així eh, que quedem un bon amic con Raúl Garrido per a donar-li ànims hola Raúl, què tal? Bona nit Hola Manolo, què tal? Buenas noches. Bueno, pues eh, s'han quedat una miqueta freds perquè és que l'Elloa no havia passat el mig del camp pràcticament i en la primera que ha tingut han fet el gol y Sina pues, ha sido más fácil también para Dech. Sí, pues sí, la verdad creo que ha sido clave, ¿no? Creo que su gol nos ha puesto muy nerviosos y no no hemos sabido ya atacarles bien y, la verdad es que ya ellos se han sentido muy cómodos y, bueno, pues sí, ese, el gol este ha marcado el partido cuando, como tú dices, pues es la, única vez que, habían llegado a portería y casi casi la única que han llegado en el partido, pero bueno, eh, queda un partido de vuelta y tenemos esperanzas de que, bueno, de que podamos marcar y, revertir la situación. Sí, evidentemente eh, Es eh, una mala jugada la que vos ha pasado i que en efecte pues, ha tingut una miqueta del partit això sí, heu tingut jo crec que eh, eh el encert eh, providencial de poder empatar abans del descans en el gol de Sant Julián Hola Raúl hem perdut aquesta comunicació amb Raúl Garrido pues la veritat és que és un, <laughs> és un milagre, o sigui, és un milagre no, però, però a, a, bueno, és, és un tòpic dir que a efectes psicològics fer un gol abans del descans, però en aquesta conjuntura més, eh? Uh mhm. -huh. perquè, estàs, perquè estàs, saps que eres conscient que t'estàs jugant la vida. Uh mhm. -huh. Damunt, Ra Raül, que òbviament ho ha vist allà sentat, ho sap millor que ningú, eh, eh, i, si gol que te fan en contra eh, uh mhm. -huh. te crea una, una ansietat que ho diga ell. Eh. Raül, estàs per ahí? Sí, sí, sí, hola, Manolo. De, deia que eh, eh, he pogut eh, empatar encara abans del descans, que jo crec que ha sigut providencial. Sí, sí, desde luego, porque bueno, irnos al descanso con 0-1, pues la verdad que hubiera sido un golpe bastante duro. Yo creo que no hemos sabido manejar esa ansiedad, ¿no? Ese gol nos ha hecho mucho daño y hemos jugado demasiado ansiosos, demasiado, demasiado precipitados. Creo que debíamos haber jugado con más calma y haber tenido pues, más y mejor el balón, pero bueno, nos ha costado mucho aún así. Pues creo que hemos tenido, bueno, sí, cuatro o cinco ocasiones muy, muy claras de gol. Pero creo que lo justo hubiera sido acabar con ventaja, pero bueno, en fin. Eh, eh, esto es así y, el resultado es el que es y bueno, afrontamos la vuelta con esperanza e ilusión. Bueno, porque eh, ¿qué vos esperáis ahí en IOA? Bueno, es un campo de césped natural, eh, de buenas medidas, no hay presión ambiental, no tiene gradas, simplemente una tribuna pequeña, bueno... Bueno, es un equipo que, que, yo creo que les podemos ganar. Por lo visto hoy, vos pues yo creo que bueno, eh, creo, creo bajo mi, humilde punto de vista que somos mejores, pero hay que hacerlo bien, hay que jugar mejor de lo que lo hemos hecho hoy y acertar desde luego en, las ocasiones. Nos espera, pues bueno, un partido pues, muy atractivo y que nosotros lo vamos eh, con la idea de, de ganarlo para, para poder mantener la categoría. Està, sí, està per així el nostre company eh, Vicent Eh, Raül, que te vol també fer alguna pregunta. Raül, eh, bona nit. Hola, una, una, una, pre una pregunta, val, i després, en ca que, perquè sé que tu eres optimista en això, val, en ca que, bueno, per la coyuntura de gol te faré un comentari també. La pregunta és, l'obligatorietat de fer gol, eh, imagine que vos obliga a exposar, però sempre en, en, en sentit comú. Sí, sí, sí. A ver, yo creo que durante un partido hay infinidad de ocasiones en las que puedes hacer gol, y no tienes por qué tampoco suicidarte, ¿no? Yo creo que ellos, eh, la misma ansiedad que podamos tener por nosotros por meter gol, la pueden tener ellos por no recibirlo, ¿no? Y cualquier falta, cualquier córner, cualquier jugada, pues ellos no estarán tranquilos, ¿no? Y aparte el portero se les ha lesionado, no, no creo que pueda jugar, será el, reserva el que juegue todo el partido. En fin, <laughs> eh, es un partido abierto a, muchas cosas y nosotros, pues con la serenidad de tener que buscar un gol, eh, pues lo afrontaremos con, con ilusión y, con, con, bueno, con, convicción de que se puede hacer. ¿no? Y ahora, si, si, me hecho un comentario, eh, había hecho una, una combina <laughs> de tres opciones. El Barça campeón de Copa, menos, menos de 2,5 gols en el partido del Hércules y un U en la Murta se, más capaz de Perrelú, pero la semana que ve va a posar dos, ¿vale? Bueno, <laughs> a ver, si es deberes que la han Lo siento, <laughs> no pasa nada, la semana que viene te podemos ofrecer un, no sé, un premio y, joder, lo siento. <laughs> No pasa nada, hombre, eh, bueno, nada, es que ha sido una pena, ha sido una pena porque yo creo que por ocasiones de gol estado en, Sobre todo en el principio de la segunda par yo creo que el equipo sabía después de l'una un sí. molt, yo creo que al final vos acostar que perquè vos pensaban también les cames y y la calor que fue a sí. era brutal, pero el principio de la semana par Así que dos, tres molt Exacto, yo creo que ahí ha sido el momento. A principio de la segunda parte, cuando ya hemos ido al descanso, hemos, hemos hablado algunas cosas, nos hemos calmado un mm. poco y hemos tenido más y mejor el balón. Pues producto de ello hemos tenido dos ocasiones muy, muy claras. Si esas dos hubieran entrado, aunque fuera una de ellas, yo creo que hubiera cambiado todo, pero no hemos tenido esa fortuna. Luego ya el portero se ha lesionado, han parado mucho el partido, bueno, ya han hecho el partido incómodo y no ha habido, no ha habido manera. Pero ya te digo, yo creo que por lo visto hoy creo que tenemos que ser optimistas y, y pensar que podemos hacer gol y, y llevarnos la eliminatoria. Raúl, una basada ben forta a treballar fort esta setmana i a superar la setmana que ve te cridarem eh, per a donar-te ànims passe el que passe, però jo crec que sobretot per a felicitar-te per haver salvat l'equip. Muchas gracias, Manolo. Muchas gracias por haber hecho difusión durante la semana. Muchas gracias por haber. No, no, eh, y además a continuar, eh. Y a continuar pendiente del Olímpico. Muchas gracias, muchas gracias por todo y a ver que ojalá que podamos estar todos contentos. Molde. Venga, Mauro, un abrazo. Raúl, fuerte abrazada Buenas noches. A, nuestro buen amigo Raúl Garrido, eh? eh que, bueno, yo creo que ho va en endavant lo de, lo de la murta bueno, en este caso lo del camp de Leyoa que serà difícil, que serà d'altra manera, que segur que aquells van acabar el partit, perquè aquestes coses, les eliminatòries, eh, Vicent ja saben com se juguen i més d'aquestes categories, mm. però eh, bueno, eh, evidentment no és el resultat que esperaven, però encara queda la tornada. Sí, a mi, sempre si em una llicència, eh, sí, eh, clar. eh, pues, visquent ixe futbol, encara que sigui una categoria menys, m'han dit que ha sigut espectacular el uh mhm. -huh. clima de futbol que s'ha viscut avui en el nou camp de Morvedre, en el Saguntino, el, el, que és el campió del grup sext, sisè, val? eh, el seu partit 2.500 persones en un partit de tercera divisió ah, us la donava gust, jo estava veient les fotos i ha sigut espectacular home, l'Olímpic se va trobar algo fotut però atentme, aquí no serà en Brasil del t'ho vull dir, eh, aquí serà un equip també que tu l'has vist eh, en casa, pues a lo millor puja un peliu més el rendiment, però vamos, jo, jo no ho veig tan agre com la gent ara està, i pense que a mesura que vaig avançant la setmana, la gent... A mi, més a mi de l'equip basc eh, m'ha agradat el, el que ha fet el gol, que l'he vist... Que un, parat, un, un, és una acció... Sí, i el davanter, el nou que tenen ells, el número 9, eh, mobilitat, rapidesa... Janis, en sí. Petxe, sí, fa gols, correcte. Sí, sí, sí, sí, sí és un jugador que, que ens ha agradat. Bueno, doncs pues tanquem eh, este mini capítol que dediquem a la, a la segona B i esperar que hi hagi eh, més equips valencians en cada de les categories i, i encara continuem eh, o continuarem eh, en recordar-se de tots aquells que estiguin jugant-se alguna cosa en aquestes setmanes. bona també, Manolo, el juvenil del Llevant Unió Esportiva, que uh -huh. té mhm. molt de mèrit, que s'ha classificat per als quarts de final de la Copa del, del en Rei. En efecte. Mm, on altres escoles, com la del València, han fracassat, uh mhm. -huh. la del Llevant Unió Esportiva, que continua endavant. Sí, senyor, és cert, és cert. En, en el dia d'avui, per cert, que avui en la Murta estava Curro Torres... Estava Curro Torres, això m'has sí, dit. Sí, sí, sí, jo, sí, jo no he anat a la Murta. Curro. Me preguntes I, a mi que no estava allí. I estava també l'exjugador del Llevant, Alexis. Estava per allí en, en la mortal, el camp de, de l'Olímpic de Xativa. Està a punt de preguntar-li a Curro Torres, vas ser tu l'entrada del València? A veure què me dia. <laughs> igual él tenía información. Escolta, igual sabia algo. <laughs> ¿No? Pues, eh, home, lo que sí que és, i tu quan renoves? I home, pues imagina que primer resoldrà lo del primer equip i després me tocarà a mi. És més o menys el que ha vingut a, a, dir, a dir Curro, perquè, senyors, lo del primer equip, eh, establirem un primer hipotètic deadline el divendres després del partit de la Reial que estigué a punt de complir-se, mai sabrem exactament què passar, però sí tenim confirmat que el València tenia previst el dissabte fer el nom de l'entrenador i algun divendres per a nit ho va parar. contarem així la setmana passada. Ho contarem així la setmana passada, perquè tenim aquesta informació. Mai <coughs> exactament sabrem què va passar. Eh, el que sí sabem és que en el primer deadline, que és el del postpartit davant de la Reial, no passa res que se'n va l'equip a Singapur i tots pensen que hi va passar alguna cosa i senyors, Singapur mediante patxanguetes incluïdes, incloses i visita del Isopar amb el propietari estem igual, el València a 22 i a 23 de maig continua sense tindre eh, tancada no desvelat, desvelat qui va ser l'inquilí de la banqueta per a la 2016-2017. 48 hores més tard de l'última vegada que parli jo en públic en, en, en referència a aquest assunt, uh mhm. -huh. que va ser en el, en el programa del nostre company Vicenç Empere. En el Murciélago, Jous. Correcte. Uh mhm. -huh. Jo continuo pensant que si és ahí estaran, què te para per dir-ho? Jo continuo... Pues, jo te dic qual és... Bueno, primer veia i després... Jo, eh, Cristina, perdó, i després te diré jo el per què. O per què pense que és, eh? Al final, lo que pasa en este Valencia es que se dilatan muchísimo los tiempos. Yo también lo comentaba el otro día en el Supermurciélago. Eh, ya lo vivimos con la destitución de Gary Neville. Aquel Valencia-Celta 0-2 en el que se decide que se va a destituir al técnico fue un 20 de marzo y no se confirma la destitución del técnico, aunque se había ido con la selección y había un motivo mayor, hasta el día 30. También se dejaron pasar 10 días en los que ya parecía que no iba a pasar nada. Y ahora estamos otra vez en los mismos márgenes. El partido del Valencia acaba la liga el 13 de mayo, eh, ya estamos a 23 eh, se ha acabado todo. Eh, estamos viviendo ya el último partido, este Barça-Sevilla, y realmente eh, no hay una planificación ni la va a poder haber todavía real porque no existe o ese nombre o la confirmación, como decías, de que Paco ahí estarán. Eso no es el técnico del Valencia para la próxima temporada. La presidenta parla eh, en unas palabras que repleguen Wisconsin, país de Superdeporte eh, del contrast cultural uh -huh. entre el que eh, ells pensaven que era el futbol eh, occidental i el que estan trobant-se, val? Uh -huh. Els companys que han estat a Singapur ens confirmen que l'Imen Petit Comitè els va dir hem comès moltes errades, tenim que prendre un altre camí, anem a fer les coses molt diferents, però almenys les coses no són diferents. Una cosa és el que se diu, una cosa és el que se fa. El que se fa a dia d'avui, exceptuant que demà, exceptuant que demà a les 10 del matí el València anuncia l'entrenador, és que les coses continuen per ahí. Perquè jo crec, Vicent, tu dius, què te para si no es pago i estaran? Pues la meva teoria... Que si és, si és. Si és, si és. La meva teoria que m'encaixa me, a mi, per això la dona, val? al respecte també de la informació que tenim i que Salva va, va contar a la fase 10 en este mateix programa és que València com a mínim ha parlat amb dos entrenadors que són Sant Paoli i Quique Sánchez Flores i si informació la tenim confirmada són els dos únics? no tenen per què van a ser ells? No té el per què. Què és el que jo pense després de una setmana amb sopar inclòs en Singapur, amb el propietari i el costat pago i estaran, que no li fan ni un mal guinyo? Què és el que jo pense? Jo pense que el banc està parlant amb alguns entrenadors i fes que no tenga o el sí d'algun o el no de tots, no va prendre cap decisió. Si té el sí d'algun, ho anunciaran i ho donaran, i si té el no de tots, pero eso no se dicen en Valencia, Paco ahí estarán, pero a Dili Paco tú siempre fuiste nuestro hombre. Es lógico dentro de lo que cabe. Paco claro. se va Olora, pero te daban de si la oportunidad de entrenar al Valencia. Mm. Y para eso de moment punta en boca. Luego, luego pero, Esa es la meua teoría. Claro, pero entonces, pero entonces veniu un poco al, al meu terreny. La, la, és la carta B. Exacte, correcte, mm. no és l'opció A. No, no, Val? no, no. O sea, no. de moment és Paco no, se anem diu, a buscar. Escolta, se diu que és la A que en un moment sí, sí, donat clar. es más fácil que se olvide si ve un primera fila como entrenador... si fuera la Haya lo habrían confirmado como entrenador. en todas las presentaciones de la historia historiográfica del mundo del fútbol Es era nuestra, eh, tú eras nuestra primera Correcte. y ni había havia 52 davant. <laughs> Pero tú siempre fueras la nuestra primera opción. Que a la fi eso no vol dir res, perquè siempre diguem, Rafa Benítez va a ser la opción número 5 aquell año. Y va ser un exit. Ey, damunt, después yo el futbolista o el entrenador digo, no, yo es que además fui de este equipo desde que era pequeñito. Y ya está. Y no passa res. I tots contents. Y ahora lo que te que hacer es ver gols o, o, o dur aquí. Ya está. mm. El problema aquí de los tiempos es lo que hablábamos, la planificación de cara a la próxima temporada, ya no que se confirme o no, sino el trabajo que pueda estar haciendo también eh, Suso García que en cuanto a fichajes y en qué medida se va a trabajar o no con el nuevo técnico en esas decisiones. Eh, es una evidencia que per que es día que se van a cambiar cosas, eh, las últimas palabras siempre es del propietario, el propietario es el que dice, no ya entrenador porque va a agarrar unos 10 meses para aprender esta decisión. Hmm. Ergo, evidentemente, evidentment és ell qui pren la decisió, és a dir, contínuament un València en València i un València en Singapur, mm. Val? Mm. El València que juga al futbol està en València i el València que no juga al futbol i que pren les decisions està en Singapur. Val. Això mm. és normal perquè sempre que un club té un propietari és qui pren les decisions. Val? Mm. Però falta saber exactament aquesta decisió que va prendre el propietari per qui ve propiciada. Si perquè el propietari té una idea genial, com la de Gary Neville, genial entre cometes, si per els informes de Suso García Pitarch, que l'haig passat al propietari, mm. o si per el seu consultor de capçalera, Jorge Méndez. No, no, jo, jo, no, jo no me... No, no te crec que jo ja, <laughs> jo ja me tallé poquet. I això per a mi és el, el gran qui de la qüestió per a saber exactament com va néixer este projecte. Si neix ja mort com l'anterior... Hombre, si se ha hablado, eh, como ha sido con San Paoli y con Quique, mm. parece que nace de otra forma. San Paoli lo es vía Méndez, i qui que està representat per Carlos Bucero, que uh -huh. som el Mendes. Vale. Ara... Entre comillas. <laughs> Dit això, eh, jo imagine que... Imagine, a veure, així n'hi ha... Do, imagine... Que no és roïn que sigues de Mendes, eh? Mendes mm. té de bons i té de roïns. Men mentre s'encertes, el mateix dona un camí o l'altre, però les coses, eh, n'hi ha dos modus operandi. Una, o el director esportiu o el secretari tècnic eh, consensua en el seu tècnic, val? o el director esportiu d'un club li dona les ferramentes al seu tècnic i li diu en això tens que treballar. Jo vull mm. pensar jo vull pensar que Suso està fent camí. De fet, lo mateix Debe que, estar haciendo, no, camí. lo mateix que Manolo acaba de confirmar que han parlat en dos tècnics jo puc dir que per lo menos han parlat en un jugador. En uno, en uno, que ne seran més, però en uno ho dic jo, que han mm. parlat. Luego estan fent camí. Ara, jo sóc de l'opinió de que totes aquestes coses ten, són millors si són consensuades. És a dir, tu, li, tu quan ja tens un tècnic i has m'emprès a fer la casa per la part de baix, vas pujant eh, estavics, vas pujant poquet a poquet, val? i després... <coughs> però no és així, no. els temps no són els correctes. Home, pot ser que amb millor amb aquest jugador que ens han parlat s'ha de parlar perquè el nou tècnic estiga assabentat. Però, però, però, estem, clar, eh, és que estem sempre en la... folgada, estem en la incògnita. Que ja me dona molta perea, Manolo. perquè parla tant de vol. no te queda molt que pegar-li. Mare meva! És que jo, mira, tornaria a posar-ho de la marmota, perquè eh, al, el fill de la cap és el que no, ens socorre, vull dir, no parem de pegar-li voltes a lo mateix, perquè la situació no avança, vull dir, però, continuem salva, estancats... Però cada, cada dia que passa, situació. tu que, que, apa, en quina direcció creus que anem més? Ah. Lo curioso es que tampoco salen nombres nuevos. En sí, eso sí no, que se ha estancado mucho, sí, que no, tampoco ha habido... Pero porque lo mejor que fa Meriton es... De momento. <laughs> Porque lo mejor que fa Meriton es callar, mm. a dir, y mantindre's eh, hermètic en lo, que, en lo que respecta a las decisions importants eh, pot eh, filtrar-se <laughs> moviment de suso, etc. Mm. Del, del, del, del València, eh, valencià, però del València de, de Singapur, ni pío lo millor que sabem fer és... és València de ojos rasgados. Exacte. jo crec que anem cap a que Paco no continua, però és que esta és una teoria meua que vinc defensant des de la roda de premsa famosa de Llestaran després de la Reial Societat. Mm. Però és que no avancem. I jo, de fet, dic una cosa que ja la vaig dir així la setmana passada i crec que estaves tu també el dijous en el Super Murciélago la xira del, del València tan estranya, perquè no era tota la plantilla, per a mm. mi respon aquell tècnic que s'ha comprat un club de futbol... Diu, la patxanguita bueno, Singapur Tour? M'emporta així a representants del meu club de futbol i es lluïsc davant dels meus eh, amigatxos de tota la vida, perquè jo tinc un club de futbol i perquè jo trasllade els que vull cap al meu poble a lluir-los. Vull dir, no s'ha fet valencianisme en, en Àsia, ni s'ha exportat el valencianisme a Àsia, no. Jo crec que l'IM, que és l'amo, diu, vingueu cap així. I se han portat allí, Llei donava unes beques, no? I allí estaven futbolistes del València. Llei donava una ajuda a no sé què, i allí estaven futbolistes del València. Llei feia no sé quin acte social, i allí estaven futbolistes del València. Vull dir, allí s'ha venut el València? No. Allí s'ha venut totes les obres socials de l'IM amb el València, perquè el València és de l'IM. Per tant, per a tu, aquest canvi que del qual estan parlant no acaba de veure-lo. Jo no acaba de veure el canvi. I lo de Paco, si no hi ha hagut un guinyo del, del propietari, si no se li ha dit res, si va allà i, ho intuís, però no sap què passa amb ell, i torna i està en la mateixa situació, pues jo avui no sé el que intuirà Paco, però probablement intuirà algo diferent a lo que intuïa el dia de la Real Societat si intuía que seguía, que tampoco sé, claro, es que tampoco saben qué intuía Paco aquell dia. Ni con qué información vuelve tampoco Paco Ballestarán claro, pel seu, son, pel seu somriure de en aquella roda de premsa dius, pues este pensa que continua. Pero igual era irònic. I jo mantinc la teoria de que ell pensa que és tan bon tècnic que lo que va dir-nos a tots en aquella roda de premsa és jo sóc perfecte, però si no me voleu, que no me voleu, pues no sabe lo que hemos pergado. Yo, creo que se lo va a mantener hasta el final. Él ya lo demostró el día de su ah. presentación, el día de la rueda de prensa en la que se, eh, viste y se presenta a Paco y estarán como nuevo entrenador del Valencia. Él dijo, ¿por qué no puedo ser el técnico mm, para la mm, mm. próxima eh, temporada? Ni siquiera había afrontado esos ocho partidos y él ya se veía siguiendo al frente del Valencia. Entonces, esa va a ser su postura, yo creo, hasta el momento final, seguro. Sí, Bueno, pues a tot això eh, eh, eh està extraguent-ne fotos. Ah, vos contaré la història. Val, perfecte. Eh, eh, són el, el soroll que sentiu, eh? eh? A tot això, el que dèiem és, és evident que s'ho està treballant, mm. Linares ha, ha dit, eh, vosaltres ho podeu confirmar que han parlat amb dos futbolistes, amb dos eh, entrenadors, jo he confirmat que han parlat amb un futbolista, i, a mm. més a més, eh, és evident que ell continua treballant, primer, perquè anar a Singapur abans que l'equip ja per a començar a despatxar temes i ha tornat de Singapur abans que l'equip per a continuar treballant. Es, mm. no, es que és obvio, tiene que planificar la temporada. Al final, todas esas reuniones previas, desde la que hubo ya en Getafe o las que ha habido aquí y todo el trabajo que desde luego habrán hecho estos días en, en Singapur, tienen que ir fructificando. Quiero decir, mm, las llegadas y salidas se tienen que ir produciendo eh, a partir de ya. ja. Sí, sí, absolutament. Eh, ara eh, aprofundirem en això. I en el tema també de màrqueting. Ha parlat Peter Drey per una entrevista que l'ha fet el company Cayetano Rossi. Jo crec que és important repassar algun concepte de, de Peter així Drey. De la, per així de la nevera, Draper. No? Vull dir, com sembla que estigui congelat, no? Ah! L'home. Però, sem, però per, a, per a les ràdios no, no sé què passa que no parla. Però ja té... Patrocinador o no? Ara mirarem ah, bueno. de com estava el preu i a com està el preu. 12 i 32. Vinga, una pausa eh, tornem, llegim els vostres missatges en el Twitter i continuem en este València que està ja aterrant eh, en la nostra ciutat després del seu periple en Singapur. T'agrada eixir a córrer? Has convertit el running en la teua passió? Superrunning és el teu programa. Tota la informació sobre les curses populars, els consells dels millors especialistes i el calendari més complet del running en la comunitat valenciana cada setmana en Levante Televisió, Informació en TV i en Superdeporte. Superrunning. Superrunning. Un restaurante de lujo, una cena que paga el suegro, un entrante y... Para mí, una langosta, por favor. Si sabes aprovechar una oportunidad de oro, ven al servicio postventa Peugeot porque te hacemos el mantenimiento de tu Peugeot con lubricante total por 149 euros y te llevas un boleto del sorteo de oro de Cruz Roja. Servicio postventa Peugeot. Juntos llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Honda Center Auto, concesionario exclusivo de Honda en Valencia. Visita nuestras instalaciones en Avenida del Cid 77 y Eduardo Bosca 13 y conoce todas las novedades de nuestra marca. Y aprovechate de nuestras importantes promociones. Center Auto es Honda en Valencia. Honda, the power of dreams. Center Auto. ¡Eh, familia! ¿Qué hacemos hoy? Yo quiero ir a ver peces de colores. ¿Y por qué no adoptamos un gato? Pues yo hoy me apunto a un curso de peluquería canina. ¿Y tú, Bruno? ¿Qué quieres hacer hoy? oh, ah ya sé lo que tú quieres! Tú lo que quieres es ir a más cocotas. Más cocotas. Más cocotas. Uno más de la familia. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. Tuiteando, tuiteando 12 y 34 es el momento de eh, pararse en el Twitter, en la pregunta que se fent en el de hoy, que es eh, si pensé que esta semana ya resolveremos la incógnita de la banqueta. Oh, si la resolvemos nosotros, no. El sobre todo, que es qui ha de, ha de hacer el nombre del, entrenador. Domingo Ueda Cano, digo, esperemos que sí, si no me parece una broma de mal gusto. Víctor Elvas, Dios, no tienen ninguna prisa, ellos no sufren por este equipo como nosotros. Esto ya cansa. Fernando Perales, diu, no, el Valencia no sabe, pero aún va. JW, Sam VCF, diu no, se estan pren, eh, al patiment que se espera. Alberto García, espero que conteste Méndez y luego yo lo mismo. Posata, Lim, el Sevilla está jugando finales y con Pule en la camiseta. Aguas diu, espero que sí, ya están perdiendo tiempo y mucha faena. Eh, Luis diu, pregunté a rapella y a Aramis Fuster. Manuel Gila diu, yo si padeciera me quitaba. Ángel, diu, si no fan malamente Javier Adiu, si no lo hace, será otra falta de respeto a la oficina y van unas cuentas, cuantas. Alberto García y Iniestas de Méndez, perdón, es que es muy mayor para jugar en el Valencia, lo siento, yo no te había oído. Vicente J. Jota Cervera, Adiu, Bonanit, están así en Valencia, sería lo más correcto. Eh, Sina ya podrían parar de jugadores, a lo mejor Ufana aposta. Javi Diu, pues si tiene un primer espada, igual me da que da esta semana que dentro de un mes. Carmen Yagues diu nos va a subir los pases fijo, parlant de Draper. Ese tío que ni vive aquí, no tiene ni idea del fútbol español. Están esperando la campaña de abonos y luego nos dirán el entrenador. Sinogradio, no, Meriton es muy lento y no confío ya en ellos. Tarde, mal y blanditos, esto con salvo no pasaba. Davis Diu, hasta mediados de agosto hay tiempo. Eh, partir la madre diu, ¿y qué más da lo que nosotros creamos? Pues hombre, imagine que eh, si tú estás acostumbrado a que ningú te a la contraria no opinar, te donarà igual, però és que Nos agrada les opinions i per això preguntem. No perquè no sapiguem una informació, sinó que a més no la sabem en este cas, sinó que cada nit fem una pregunta. O sea que, però vamos, si no vos, tranquil. Fermín VCF diu, espere que sí, perquè si no no se podrà planificar la temporada. Javi Diu, yo sigo pensando que miren a un entrenador con un estilo y otro con otro, etcétera. Y esto es una lotería. Alfonso Gómez Lobo dio lamentablemente, ya dijo Suso el otro día que en el Valencia quien decide Slim, así que no hay que darle muchas vueltas. Eh, Manuel Gila seamos positivos, solo hay que pensar en la depresión post-Cooper. Nos levantamos y volamos hacia una de las mejores épocas. Juan Guía Diu, que lo digan cuando quieran, pero que no se equivoquen. Prefiero sufrir un poco ahora que no toda la temporada. Eh, Enrique Andreu Cresp, Diu, si el que lo tiene que saber lo sabe y vale la pena, me importa cuando lo anuncien. Miguel Diu deberían. Yo les dejaba con las mínimas vacaciones legales porque para lo que han trabajado este año, Iván Diu yo creo que no vamos a tener entrenador. Yaitana diu... Eh, Blim es un buen de me m'he adaptado a la cultura y unita a la gente dins de l'organització del club, l'he cohesionat, això diu Draper, en efecte. Ferdi diu, sí, pienso que com mutat el miércoles se sabrà algo ya. Fernando Perales Ave diu, si quieren un entrenador con carácter y quieren fichar a Jailovic, no me cuadra. Javi Diu, Quique San Paulo y el ingeniero de diferentes estilos. Volvemos a ser duros atrás y crecer o mal asunto. José Castillo Jiménez, si no esta semana más de uno se habrá tocado las narices. Mira, <clears throat> mira que cinco por de vacaciones a fardar con esta temporada. Eh, Javi Diu, ni el Patatín ni Negredo. Suso tiene un verano eh, por delante de mucho movimiento. Mis dudas, Diu, me parece que no. El chaquetismo es total y absoluto, pero ojalá sea así. <laughs> Valencianista 100%, que Diu, me quito el volumen y me pongo esposo de Antaset Nit. Eh, Cayetano diu, país la repetició del procés de venda, o no, l'IM sí, l'IM no, entrenador sí, entrenador no, a lo millor, o ya veurem. Nacho Diu lo dirá cuando menos lo esperemos y sea para bien o para mal nos sorprenderá al tiempo. Eh, pero si també Luis Ibáñez diu no tienen ni idea, van perdíssimos. Vicente Casany, poc importa que pensem els aficionats quan el que fa i desfà es lim amb la seva colla d'amics i a pocs, i a ell poc li importem nosaltres. Eh, Pepe Espanyeta diu ni idea, però que trien bé, perquè és més important a decidir de cara al futur. Fernando Pérez digo que vuelven uno. J. Cautivero digo, hasta el día 31, de aquí a dos martes, tenemos entrenador. No hay prisa, es que no tenemos paciencia. Y Víctor Quiles dio rectificar de Savis, cara que este antes de cambiar, no sos de entrenador. Eh, Tito Willis dio bienvenidos al Día de la Marmota y David Gao yo creo que lo respetarán el contrato de Paco y será el día 1 de junio, suponiendo que no sea él, el elegido. Bueno, pues en eh, efecto tenían eh, moltes opiniones al voltant del tema de, del entrenador. Eh, Penseu que esta setmana ja toca o que el tema se va allargar més, senyors? Que toca ja. Linares diu que toca. Sí, i s'acaba... Avui ah, s'ha tancat oficialment la temporada, eh, eh, han vingut ja del viatge, han aterrat, toca ja. sobre todo porque ya ha pasado ese viaje al final, esos cinco días, como un viaje, como pasó lo que. Yo vuelvo a lo de Neville, con ese margen de por medio en el que no están todos aquí en Valencia, ahora ya el equipo vuelve, todo debe mm, seguir transcurriendo con, entre comillas, la normalidad de un final de temporada en el que se anuncia lo que se cierra y lo que se va a abrir de cara a la temporada que viene, ¿no? Ya a partir de, de mañana eh, ya sí que es una cuenta atrás a esa noticia. A eso, que has de que siga el Valencia el que tenga la última palabra. Pero sí, sí es el entrenador amb el qual ha parlat del València que ha de tindre l'última paraula. I si és el València el que encara no ha anunciat Salva <clears throat> que està convencent al futur entrenador i no ho té clar el que el València ha triat o els entrenadors amb els quals estan negociant el València mm. de, escolta'm, i jo quin projecte vaig a trobar en València? És es que pot haver una negociació abierta És Sí. És es que pot haver una negociació... Que és la meva teoria. Claro. Una negociació en marxa, Manolo, que encara no s'ha tancat, o que mm. s'ha tancat durant el viatge del València a Singapur, mm. i per tard de no fer-li un lleig eh, a Paco Allestaran, pues no s'ha anunciat, o no s'anunciarà mm. fins que el València torne de, de Singapur. La, és una de les possibilitats. La psicosi i la bogeria és de tal magnitud que esta vesprada m'ha arribat un rumor... Vas a contar-ho? Perdó, sí, vaig a contar-ho, però, però, però eh, perquè no li dono més, més importància, remet, que el dimecres a València presentava una, Emery. <laughs> No, això, això m'ha passat a mi publicat este matí, però en, algun, en, alguna, en alguna caps, capçalera digital. Ara buscaré així. Al, algú... algú la, la, Ay, mare. Ma, Alguien se está riendo mucho hoy. Sí, sí, sí. No, <laughs> sí, es que sí, te sí, una cosa. Sí. O t'espaviles o has tirat un tros de la pròxima temporada del FEME... Sí. Mm. És que és el problema que estan dient, anem a rectificar, anem a fer les coses diferents, però és que jo no veig... Jo és que veig que van les paraules per un costat, però els fes per altres, senyors. Però jo ho he comentat moltes voltes, Manolo, i abans ho, ho anava a dir, mira, mm -hmm. se m'havia oblidat, i ho tinc que ser apuntat. Eh, Meriton sempre diu el que tu vols escoltar. Sí o no? És un gran eslògan. Leijun sempre diu el que tu es, <laughs> vols eh, escoltar-li. Escolta, és un gran eslògan, eh? <laughs> Mira, ho tinc apuntat. Meriton sempre diu el que vols escoltar. És de veritat, tu portes a Leijun i diu, che, mira, pues té raó, m'agrada el que diu. Però després t'esperes i diu, bueno, ja on està tot el que me va dir aquell dia? I tornes a escoltar-la i diu, vale, sí, és que se m'ha equivocat, però diu, vale, me quedo tranquil. Als dos dies dius, una altra volta, no? Sempre fa la mateixa. És de veres, sempre te diuen el que vols escoltar. Anem a acabar l'estadi, l'esponsor, no sé empreses, els futbolistes, projecte ja llarg termini... Mm, no hi ha res de moment d'això. Però és que, fins i tot en este cas, Salva, Eh, eh, els dos exfutbolistes del València que han anat convidats per la Lliga, que ve ben clar, com David Albelda i Gaizka Mendita... Els han convençut. Mendieta ha sigut algo més... És que Mendieta és molt especialet, eh? Mendieta sí que ha de... No puc parlar del projecte perquè no conec res del projecte. Val? Que a mi me pareix molt mm. bé, perquè a més és que la realitat no coneix ni Gaizka Mendita ni ningú. Eh, però sí que han tornat a parlar de que el València tornarà a estar <laughs> dalt, de que al final dius... Ten un projecte seriós... Al final dius, algo no me quadra a mi. Home, a veure, jo he llegit unes declaracions eh, que sempre és diferent escoltar-les perquè, perquè la coyuntura en la que se produeixen i el tot pues, té un valor, però a mi em pareix que Belda li ha pegat un mig carxot, no? O no? Cuando, pero más light like de lo que se podría esperar de Albelda sí. en en esta no, tesitura. Como, como, aficionado me gustaría que acertase más, mm. ¿vale? Sí. O sea, no claves tanto el remo. Eh, sí, ese es un... Correcte. Es algo que siempre ha mantenido él, además. Sí. No, no, sí, yo escoltarlo lo Manolo, cree que... Però que el San com, mig también respecto al proyecto de, de Meriton a llarg termini en el, en el lo que parlen y por lo que opinen, es la sensación que a mí me, me las seves parables. Es que además eh, ha reconocido que el tema, por ejemplo, de Gary Neville con la comunicación, con el idioma, que fue un fallo. Eh, estos están reconociendo errores. Entiendo que eh, públicamente menos de los que se puedan estar reconociendo detrás y a lo mejor en una conversación así, eh, pues evidentemente a un exjugador que conoce perfectamente, a dos, como en este caso Mendieta y Albelda, que conocen perfectamente el Valencia y su idiosincrasia, eh, no les tienen que convencer con nada que ellos no conozcan, ¿no? Pero bueno, si les hablan del proyecto y de los errores y si reconoces errores, hay poco tienen que decir ellos, más que darles la razón. Salva, eh, en una <laughs> entrevista en inglés, pero que ha conseguido alguna traducción d'alguna de, de les frases. Sí, hi ha una entrevista de Alai Hun uh mhm. -huh. en un diari de, de Singapur. Se li pregunta, evidentment, pel, pel tècnic sobre la, la continuïtat de Paco Allestaran i Alai Hun diu que eh, mm, no hi ha res a dir, que no pot dir res i que estan eh, cuidadosament pensant-se quin serà el tècnic per a la pròxima temporada. I ha afegit que quan estiga eh, tot preparat, en aquest moment faran l'anunci del tècnic, però no obre la boca respecte a, a si és o no Paco estarán. Es que no deixen Bore no. cap guiño cap Allestaran, que és lo que a mi me fa alimentar. després se i me la menjaré en creïlles, però la misma teoría de que ha sido una negociación Berta, y que Paco es la, la, cara B Si fuera Paco, ahí estará en la primera opción ¿Por qué no has confirmado ya que es tu entrenador cuando lo tienes, cuando te lo has llevado a Singapur, cuando te has reunido con el que No es, el que no puedes hacer es desperdiciarlo, pero ahí te te andus a Singapur. y es no, no, si el entrenador del Valencia si tú dices así ya directamente estás Hasta el 30 de match diga y sí, sí, sí, sí, sí, me pensaba que futbolista... que era juny, no, però no, no, no, va dir match. Mm. Sí, sí. Va dir sí, sí, Sí, sí, sí, sí, sí, sí. 12 i 44, fem l'última pausa per a la Publi i en tornar parlem d'aquesta entrevista eh, que ha fet avui el company Caetano Rosa a Peter Draper, eh, en la qual pues, parla d'algunes coses sobre el projecte València de Futbol, que també, com deia Folgado, eh, hi ha que sentir-les, perquè són el que tu vols sentir, però altra cosa és eh, la realitat del, dels fets. 12.45 ja, pausa i tornem per a tancar la tertúlia. Vinga. Cambiar tus neumáticos es muy, muy, pero que muy fácil. ¿Qué por qué? Pues porque ahora con la operación redonda de Peugeot tienes un 70% de descuento en el segundo neumático. Y además, te regalamos 10 euros en combustible por el cambio de dos neumáticos y 20 por el cambio de los cuatro. Servicio postventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Su ocio y su negocio al fin unidos. La Mercedes-Benz Citan Tourer con su tecnología Blue Efficiency o su sistema de navegación GPS es el vehículo perfecto para afrontar las necesidades de su día a día y disfrutar al máximo de su tiempo libre. Descúbrala en su concesionario oficial. Mercedes-Benz Valencia, pista de silla y carretera de Madrid los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es un restaurante de lujo, una cena que paga el suegro, un entrante y... Para mí, una langosta, por favor. Si sabes aprovechar una oportunidad de oro, ven al servicio postventa Peugeot porque te hacemos el mantenimiento de tu Peugeot con lubricante total por 149 euros y te llevas un boleto del sorteo de oro de Cruz Roja. Servicio postventa Peugeot. Juntos llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Si te agrada el sport, esta es la Teguasita obligatoria. Sports Sports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. 12 de la nit i 46, eh, per cert, també avui els companys del Mundo traien una informació en la qual el València, teòricament, el, eh, el, eh, Hisenda està darrere del València. Mm. A mi me pareix que... Eh, la informació, evidentment, li dona tota la credibilitat del món, però crec que la denúncia té poc recorregut. Vull dir, si en alguna cosa crec que eh, Peter Lim eh, jo podré desconfiar més o més del projecte esportiu de la parte económica, evidentemente, <laughs> mm, no va a ser tan bobo como hacer un negocio tan burdo como el que estaba en Alim... deixant d'entrevore que podia ser la causa pel qual es investiga. Dit això, i torna a dir, eh, no és que desconfia de la informació dels companys del Mundo. Si més no, crec que, crec que la denúncia no va arribar a més. A vegades passa que fan una denúncia i la cosa no, no arriba més. Eh, vull parlar, eh, entrevista, pàgines 58 i 59, el company Cayetano Ross amb eh, Peter Draper i parla del, del sponsor. Eh, deia eh, algo així con que el preo de la samarreta, que era en eh, de un millón de euros, que es lo que eh, se esvadir va mm. el matiz Draper va a ir Faust Menos en Valencia, que fa una una Hemos confirmado a de a des desde Nueva York, el preo de la samarreta del valencia de un millón de euros, que después va de Peter Draper y va a reconfirmar. En el día de hoy, que Ross cuando llegó pretendía obtener un patrocinio de camiseta por 10 millones de euros, ¿a partir de qué cantidad aceptaría ahora un sponsor en la publicidad de la camiseta? Y responde Peter Draper, entre 6 y 8 millones estamos teniendo conversaciones con dos serias con dos empresas Si se han recordeu, quan Draper diu són 10 milions d'euros, segueix des de treball que té amb alguns diaris, eh, diu, eh, són 10 milions d'euros lo que val ficar la publicitat a el de, la samarreta del València. I jo vos a explicar exactament què cobraven els equips, val? i vos vaig explicar que 5 milions de 5 i mig milions d'euros era el que cobrava el Atlético de Madrid de les dos finals guanyades d'Europa League i d'una lliga i una final de Champions en Azerbaiyán, que era l'esponsor. I que ara sí crec que estan per els eh, 10 milions d'euros, que és el que dona el plus 500 este. Eh, entre 5 i 6 era el que cobrava l'Atlético de Madrid. Per això vos vas dir jo... Eh, pues, a principi d'any, quan dius que esta notícia vos vas dir si el València enganxa, per lo que jo he consultat en, en gent experta del tema, que m'he assessorat, vos vas dir, si el València enganxa un sponsor per 5 quilos, firmen l'amor de Manolete. Ui, Peter Draper ja parla de 6 a 8. Ergo, evidentment... L'equip fora d'Europa. Clar. És evident que els 10 quilos possiblement era una xifra que donaren eh, perquè no pots entrar tu ja de partida rebaixant el teu preu, mm. però que a la fi el mercat dona per a lo que dona i la posició del València, sobretot després d'una temporada com esta, dona per al que dona. Sí, és la, és la, és la realitat. El que és que jo vaig a la reflexió que haveu dit vosaltres. Uh mhm. -huh. En guany que ve, en guany que ve, jo pensé que es devalua prou més. Clar. Mm. porque la difusión la visibilidad va a ser mucho menor, por eso decimos con el equipo fuera de Europa ese precio baja. Si el Valencia pedía o ponía sobre la mesa esos 10 millones y no lo consigue teniendo el equipo en Champions. Yo no, yo no sé qué iba a ser el, el, me mal fer ús de la expresión como un chino no? porque mm. que no es la mesa de gua pero eh, no sé qué iba a ser si, si, si es si es que a Manolo, no sé qué va, a va posar es wikilates para jugar, Copa del Rey eh, Vicent, jo crec que està més eh, vora els 6 que seran 5 que els 8 sí, és lo inclús algo menys perquè és que... Eh, eh, eh Ara, que millor això que dur la neta, eh? Clar, també se'ns va vendre que el València ho tenia en quina empresa? En Turkish Airlines, era, Sí. Que també tenia un sponsor que estava mirant... I al final me dic que en Turkish Airlines no arribava als 5 quilos. Els mateixos consultors, que jo quan Draper va a començar a donar xifres eh, jo vaig manejar-me i tal qual, que me digueren, si, si tenen 1 per 5, el firmaran, perquè el que estàvem parlant de Turkish Airlines és cert que ho tenien molt avançat, però no arribava a 5 milions. Sí, però jo crec que estava entre els 3, 3 i mig, i al final va ser l'IM qui, va pagar, qui va parar aquesta operació, perquè sí, va dir sí. que ell volia més diners a l'hora de tacar eh, la samarreta mm. del, del València. Al final es que eh, pues, es, todo, una, el, sponsor. Es todo una rueda, porque tú retrasas todo tu proyecto, retrasas el nombre del nuevo entrenador, retrasas llegadas de jugadores y al final estas negociaciones también se dilatan. El tema de sacar o no los pases a la venta, yo entiendo que todavía no se van a sacar las nuevas tarifas porque todavía no hay un proyecto con el que ilusionar a la gente para una renovación hasta que no haya algo sobre la mesa, ¿qué vas a ofrecer? ¿Qué vas a vender? Espero Tomás Abanal, ¿vale? porque me -huh. siga recordando de quan eran droguerías que doy Sí, era, era, era, sí, era de Maciño, era sí, de Maciño. Sí, Sí, sí. sí, eh, porque eh, És molt curiós perquè que Dios lo ha enseñado a prendre y le pregunten a Peter Draper eh, ¿puede decir los precios de los abonos del próximo curso? Y se sabrá el 1 de junio. No, podemos decir todavía si subirán o bajarán. Los fans entenderán lo que vamos a hacer. El fútbol es una cultura del entretenimiento y de la comunicación. Mm, mire, señor Draper, si usted pucha la buena mente, ¿alguien que ve, no. yo le aseguro que la aficionada no va a entender lo que usted va a hacer. No, porque con el equipo fuera de a la mm. no os pueden prender per bobos. ¿Pero ti que van a puchar? No, yo No no podemos decir todavía si subirán o bajarán. Los fans entenderán lo que vamos a hacer. Bueno. No, no, Salva, si, si escuchen, yo te aseguro... <laughs> Claro, el desánimo con el que la gente se fue de Mestalla después de la Real, la poca gente con la y así es en el, cercle de Chen Valencia y tal Quantes voltes heu sentit en l'últim mes? Trenca el passe! No me'l trac. No me'l trac. No me sí, trac. Vaig a trencar el passe. Per què és que ho diuen? Mm. En aquesta resposta eh, diu que baixar-los jo crec que no van a baixar-los. Tu penses que no van a baixar-los? Jo crec que no. O sigui, van a mantenir els preus. Jo crec que sí, o els van a pujar. Pujar-los no poden. Jo sí. crec que subir-lo no. Pujar-los no poden? Pujar-los no poden. No, poder poden, sí, clar. Però no, no, no, no, no, no, no, no, no ho veig. Massa impopular desde luego no iría en consonancia con lo que es el proyecto del Valencia esta temporada. Uh -huh. Quiero decir, salvo que ahora llegue algún fichaje pues si estelar, cosa, entre comillas. Si no posa Mesdin Slim, si no están en Europa, si enguanyes 42 quilos que tenéis pressupostats per a la Champions no els has ingressat perquè t'han eliminat. Correcte. Si l'any que ve no estàs en Europa i no ingreses eh, uh -huh. diners, si no tens sponsor per a la samarreta, uh -huh. d'on van a treure diners? pues o de la buchaca de Lim. Claro, de otras empresas de Peter Lim. <laughs> o de la buchaca de Lim. Que estan deixant caure que no va posar ja més pasta. Uh mhm. -huh. de, què fan? Venen futbolistes? Evidentment, jo crec que el València està contemplant uh -huh. la eixida de, de futbolistes importants. Igual no de tots, van intentar retindre algun, però si poden llevar-se damunt alguns dels secundaris que va ser complicat, perquè uh mm. -huh. s'està insistint des de Sant Sebastià que la Reial està interessada en Pablo Piatti que no digo que no. Pero Juan Pablo Pietti diga 1,8, la Real dirá <coughs> ni de coña y se va a ser un problema. Pero si el a conseguir llevarse de monta con los futbolistas, pues que... Eh, ya, pero es lo de… es va, a ser muy difícil. Pero lo de todas las temporadas. se pueden decir, vale, Piatti fuera, Negredo fuera… No, no, fuera no. abore, abore con tres lleves de monta Colócalos, eh. Me dice ficha. Y que tienen contrato, que se quieran claro. ir también, que no, lleguen que a un acuerdo. Son, que claro, son altas. com para colocarlos en el en eh, En el seu día, en total la que tenía, en total la que tenía el, el entrar a Champions en la primera temporada que va hacer mm. Nuno, mm. ¿vale? crec que ja, vaig comentar en alguna ocasió que el pH que s'ha pagat per això, per gestionar mal això, ha sigut més alt, en forma sobretot de renovacions de futbolistes, que en una temporada en la que jugaves també Però, Lliga no, no, no. i Copa... El PH, eh, crec que has ficat la paraula massa on no tocava. Has dit, el PH per gestionar això ha sigut, eh, mal ha sigut massa alt. Mm. Eh? I jo dic que el PH per gestionar massa malament això és el que està pagant el València. I això és el que volia dir. El, el, no volia dir. el València ha gestionat molt malament hmm. el quart jo de la temporada passada. Mm. I d'aquells polvos estos lodos vamos, que, crec que no, no sé si, si estás en, en consonància. Sí, eso era lo que, el que volia dir, el que que no ho he dit, pero vamos, que és <laughs> de Xina, tio. renovar en futbolistas el, el pues anem eh, pues el de Pablo Piatti, Pablo Piatti es una renovación que, que tío, es que chirría, per pero incluso chirriaba en eixe moment, eh? No s'enganyem, en eixe moment. En eixe moment chirriaba, porque, perquè són futbolistes que van, eh, van a hacer una buena campaña, pero que no aplegaven a les quantitats i a, i a, i a guanyar lo que, lo que lo que ara fa que sigui una dificultat treure-los. Sí. Val? Jo estic, estava pensant ara si Carlos Vela se n'anirà a la Real Societat. Sí, se'n va, se'n mm, va, se'n va. Sí. Clar, perquè ja ho ha tingut a Llagra i tal, pues imagina que este futbolista i voldran que, que encaixi un poc en aquest perfil, però bueno, ja veurem si apleguen aquestes quantitats. Eh, I que damunt els futbolistes en València viuen molt bé. Molt bé! És que s'ajuta eh, tot. Claro que no, no és fàcil sa salir d'aquí, sacar-los Per això, Cristina, és el que està preguntant Saba. <laughs> Claro. D'on van eixir els claro. diners? Sí, sí, no, es que es muy complicado realmente, porque además eh, lo venimos hablando, lo que se supone que va a llegar al Valencia también son cesiones, ¿no? Venimos semanas hablando también de Halilovic, por mm. ejemplo, tal, porque mm. va a ser muy difícil realmente tener unas cantidades, aunque sean mínimas, para, poder fichar con, garantías. Yo, al final, si anima un proyecto de mínims, <laughs> si anema un mm. proyecto de mínims, el millón entrenador entrenadores allí estarán Si anima un proyecto de eh, eh, ah, bueno, el millor. Estic obertament en desacord. Si anem un projecte de minis és quan fa, encara fa, fa, fa més falta <laughs> un entrenador en bagatge i personalitat. Jo crec que és una qüestió ja de Parle ser un revulsivo. fitxa que li pugues pagar a aquest tècnic. Per això para jo el projecte de mínims. Mm -hmm. No sols de futbolistes que van a... Eh, conformar la plantilla, sinó els diners que tu tens per invertir en anem tècnic. A posar-se si en el no tens, pitjor, anem si a posar-se no en els diners... pitjors descassos. Anem a posar-se en els pitjors descassos. casos. Mm. El València entre alguna amortització i tal, anem a posar-se en el pitjor dels casos, li queden 45 quilos per a fer fitxatges, d'acord? Si tu no, bueno, pots tindre 4 i mig per a un bon entrenador, no, no, que probablement estic, els 45 que te gastes te'ls es malgastaràs. Però que estic d'acord. Perquè no arribaran a la, a la versión de futbolista que tú vols. Sí, estoy de acuerdo. No, y sobre todo porque con la experiencia de esta temporada, con la salida de Nuno, la llegada de Neville, ahí estarán. Yo creo que el Valencia debe tener claro que la figura más importante en la temporada que viene va a ser el entrenador si hay alguien en quien se debe invertir por lo que va a suponer a nivel de imagen, porque va a centrar todas las miradas, va a tener toda la presión y va a tener que sacar ese vestuario adelante con un bloque que va a ser el de esta temporada. Eh, es que esa figura va a ser más que importante la temporada que viene. Yo això Para clar. mí es el, el fichaje más importante del Valencia clar. la próxima temporada. Lo que passa que desconexión el Valencia ho claro clar. y yo en això coincidís mm. 200% tu. No, no, y tots, y tots, però a la mm. de, de hablar de, de, de, de pocos diners, pues, probablement si no tens diners per a invertir en un tècnic te quedes en Paco però jo sóc de l'opinió de que cal un altre tècnic i un... que l'esforç ha d'estar en el tècnic eh? Mm. una circumstància, un, un matís a última hora eh, estàveu parlant de les sessions i del Barça mm. eh, de, del cas de Halilovic jo si, si la línia va per sessions el cas de Halilovic el veig viable però sabeu per què? perquè me'n recorde fa anys i això es manté de la química que hagut sempre entre Robert Y Susó. Y Susó. Mm. O digué Susó sí. en las peñas, ¿eh? eh. Un día en las peñas digué... Eh, ahí, Robert, de, Robert, ahí te que hiciera algo de segur. si necesitáis algo d'ell, por favor. Claro que sí, home. Y cuando estaven així de València, tio... Eh, vaya bien a colze. Llevamos dos meses ya hablando de Halilovic. De fet, vaig, de fet, vaig una cosa. Eh. eh i Robert i Sus oferen una facció, una espècie de facció, i en l'altra banda, d'aquesta facció en el València, sí. com a tècnic del Mestalla, sabeu qui estava? Eh, Boro. Boro. Jo me'n recorde, jo me'n recorde. 12 i 59, que ja tinc una edat. Lidales, gràcies. Cristina, adéu, moltíssimes gràcies. Gràcies, Manolo. Folgado, fins demà. Adéu, Manolo. Senyors, ho deixem així demà, 3 més quart, el, el Murciélago en Levante Televisió. Tornem a la ràdio a les 11 i mitja. Acaba Esports 97, comença la nit. Gràcies, adéu i fins demà.